illa Allah dakhala aljanna ataingia peponi hizi ni katika neema kubwa ambayo kwamba waislamu wako ndani yake ndugu zangu waislamu dini hii ya Kiislamu siku zote ni dini ambayo kwamba inavutia katika masale ni dini ambayo kwamba inapigia debe katika yale yote amekomba ina masali kwa huyu binadamu katika dini yake na dunia yake ad-din mabniu ala al fi jalbiha dini ya Uislamu imejengewa juu ya kuvuta yote amekomba ndani yake kuna masali ndio ukapata yale yote ndani yake kuna manufaa Uislamu umeifanya ni sheria na yote amekomba ndani yake kuna madhara Uislamu umeharamisha katika yale mambo kwamba ndani yake kuna masale kwa huyu Muislamu ni jambo la kutafuta riziki Uislamu ili jambo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelizungumzia ndani ya Qur'ani kwamba Uislamu si dini ya watu kuketi na kunyosha mikono ni dini ambayo kwamba lazima mtu atoke kwenda kutafuta riski riski yenyewe anayetoa hiyo riski ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo kwamba imepokewa na Abu Huraira anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mtume anasema ya ayuha nas enyi watu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah ni nzuri hakubali isipokuwa kile ambacho kwamba ni kizuri wa inna allaha amara almu'minina na allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha hawa waumini bima amara bihi almursalin kwa kile ambacho kwamba aliwaamrisha mitume faqal lakasema ya ayuha rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha enyi mitume kulu minat tayyibati kuleni katika zile ambazo kwamba ni nzuri kisha baadaye wa'malu saliha kisha mtende amali amekomba ni nzuri wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yote ambayo kwamba wanayafanya Allah ni mjuzi. Angalia katika aya hii faida gani amekomba inapatikana katika aya hii. Ili mtu apate kutenda matendo amekomba ni mazuri, lazima pia chakula chake kiwe ni kizuri. Lazima riziki yake pia iwe ni kizuri. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoambia hawa mitume kulumi na tayyibati. Ikiwa chakula riziki kitakuwa ni cha halali, basi kupitia hicho riziki upate nguvu ya kutenda matendo matendo amekwamba ni mema Riziki amekwamba ni sawa ndiyo sababu ya mtu kukubaliwa dua yake. Riziki amekwamba ni cha halali ni sababu ya mtu kutakabaliwa matendo yake. Waqal ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah kochi hapo azidi kutuhimiza sisi waislamu kwamba kulu min tayyibati kuleni katika zile ambazo kwamba ni kizuri, zile ambazo kwamba ni za halali ma razaqnakum kwa yale amekwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekunda kwa ruzuku jambo la riski jambo ndogo lakini huenda mtu kukidharau jambo la kutafuta riski ya halali ikakuwa ndio sababu ya mitendo yake kutokubaliwa riski lazima kiwe safi riski lazima ikiwe ni riski cha halali thumma dhakara rajul kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaja mtu yutwilu safar mtu amerefusha safari ash'ata akhbara mtu kama huyo nywele yake yamejikunja kunja kutokana na vumbi ana vumbi mwili wake mzima yahudu yadehi ila samaa ananyanyua mikono yake juu mbinguni ya rabbi ya rabbi anamuomba Allah anamuomba Allah wa mat'amuhu haram licha ya kwamba chakula chake ambacho kwamba amekila ni cha haramu wa mashrabuhu haram na kinywaji chake ambacho amekikunywa ni cha haramu wa malbasuhu haram na mavazi ambayo ameavaa ni mavazi ya haramu wa hudhiya bil haram si hayo tu pia amelelewa katika haramu tunauliza fa anna yustajabu lidhalik vipi mtu kama huyu ategemea dua yake kujibiwa kinywaji ni cha haramu amelelewa katika haramu vile vile ile vazi amekwamba ameivaa ni vazi la haramu fa anna yustajabu lidhalik vipi mtu huyo anategemewa kujibiwa dua yake hali ya kwamba amelelewa katika haramu hali ya kwamba riziki amekwamba anaikula riziki amekwamba anaikunywa ni ya haramu vipi Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama ule atakubali dua yake rizqul halal rizqi ya halali ndiyo sababu ya mtu kubaliwa dua yake leo katika maisha ya leo mtu hajali riziki yake anaitoa wapi mtu hajali riziki yenyewe imechanganyika na halali ama na haramu maadamu amelipata lakini wallahi madhara yake ni makubwa wallahi madhara yake katika mujtama wallahi madhara yake katika familia ni makubwa Watoto watakuwa katika njia ambayo kwamba si sawa. Kwa nini? Riziki ambayo kwamba wanalishwa na wazee wao si riziki ya halali. Riziki ambayo kwamba wanarishwa na wazazi wao ni riziki ndani yake kuna haramu. Si riba, itaamal ma riba. Ni mtu penginepo kazi zake ni za riba ni mtu penginepo kazi zake kuna ghishi ndani yake, lakini hiyo mali anayoipata hiyo hiyo ndo akawa anajilea nayo na vile vile kuwalea na familia yake fa anna yustajabu lidhalik Vipi mtu kama huyo anategemea familia yake iwe sawa? Vipi mtu kama huyo anategemea mambo yake iwe sawa? Maala asab mtu kama huyo hakosekani misikitini hamsa salawati, anasoli swala tano kwa wakati wake, lakini riziki yake ni ya haramu wallahi riziki lazima iwe riziki cha halali kulumi na at-tayyibati kwanza kuleni yale yanakubalia sawa na ni halali wa'malu saliha kisha ndiyo mtende matendo yamekomania sawa utakasema bwana mimi nitakuja kufanya kutubia la ni kwanza riziki iwe ni cha sawa qala ibn rajab al-hanbali rahimahullah ibn rajab anasema Almuradu bihadha inayokusudiwa katika hii hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم anna rusula wa umamahum mitume na watu wake kaumi zao maamurun bil akli min at-tayyibat waliamrishwa kula yale ambayo kwamba ni halali allati hiya halal ambayo kwamba ni halali wa bil amali salih na wakaamrishwa watende matendo ambayo kwamba ni sawa umma zotangulia ndio hiyo amekomba sisi tumeamrishwa kulu min hayati fil amri tukule yale ambayo ni halali mtu achunge riski yake amuogope Allah subhanahu wa ta'ala aiangalie familia yake aangalie familia yake riski inayokula ni riski ya halali au ni riski ni haramu kama ni haramu ibta'id min kama linayo tafuta riziki ambayo kwamba ni ya sawa waqala ibn qatir rahimahullah iman ibn qatir anasema wal aklu min al halal mtu kula riziki ambayo kwamba ni halali sababu ndiyo sababu ad dua ndio sababu ya dua ya mtu kukubalika wal ibada na ndiyo sababu ya ibada ya mtu kukubalika kitu gani mtu kula riziki ambayo kwamba ni halali mtu kupata pato ambayo kwamba ni halali ni sababu ya dua yake kukubalika Allah subhanahu wa ta'ala kuijibu ni sababu ya ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala kuitakabbal kama anna al-akla min al-harami kama vile mtu kula riski ambayo kwamba ni haramu yamna dhalika inazuia mtu dua yake kukubalika inazuia mtu ibada yake kukubalika miaka 50 miaka 60 miaka sabini ibada yako unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini huku nyuma riski yako si sawa huku nyuma riziki yako na na kisati vipi Allah subhanahu wa ta'ala atakubali dua yako riziki jambo la riziki tumefika katika ulimwengu ulimwengu ambao kwamba mtu hajali riziki anaitwa wapi maadamu ameweka mezani kwisha lakini hajui riski ni jambo muhimu sana katika ibada yake na pia ni jambo muhimu sana katika kuathiri malezi ya watoto wake nyumbani ikiwa atawalisha riski si halali vipi urudishika njia amekwambia sawa ikiwa atawali, atamlisha mke wake na riziki ambayo halali, na namna mke kama huyo atashika njia amekombania sawa? Ndio matatizo mengine ambayo kwamba inatukumba sisi, ni matatizo sisi wenyewe tumeyafanya kwa mikono yetu. Fama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, hakuna msiba ambao itawapata isipokuwa nyinyi wenyewe ndio mmesababisha majanga kama hiyo iwapate. Riziki lazima tuangalie riziki ambayo tunaikula riski lazima tuangalie hii riski inatoka wapi. Riski lazima tuogopee adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuingia katika riski ambayo kombasia halali. Qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri anasema lamma alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Mimi nilipotambua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ashaniandikia riziki yangu hakuna yoyote amekumaliza kuichukua fatma'anna qalbi. Moyo wangu ukawa na utulivu, moyo wangu ukawa na raha. Rizqul halal. Al-amru bi sa'i li tahsil rizqi. Uislamu umetuamrisha sisi kwenda kutafuta riziki. Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani ya Qur'ani, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake amejalia ardhi kwetu sisi ni sahali. Kwa nini? Ili tutembee pembezoni mwa ardhi, mashariki, magharibi, tutafute riziki yake. Hii ni amri Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi kwenda kutafuta riziki tusiketi na kunyanyua mikono kila wakati kuombaomba. Uislamu sio dini ya ombaomba. Malasa leo wengi amekombwa naomba ni Waislamu. Siku kama za leo misikitini watu wa kawaida wanaomba. Uislamu umetuamrisha sisi kwenda kutafuta riziki. Vipi Batlul asbab, kwanza tutafute asbabu ya kupata hiyo riski, kisha pili, maitimadi alqalbi ala Allah, pamoja na kuegemeza nyoyo zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa fa innal i'timada ala alasbab, mtu kutegemea tu sababu peke yake, adunyawia, sababu za kidunia, shirkun billah, hiyo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi masomo yangu hii amekuwa naisoma ndio itakayenipatia riziki ukasahau Allah subhanahu wa ta'ala ndio razik ukasahau Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kukadiria riziki la hiyo ni shirku billah sababu ndio umetoa lakini toa sababu soma pamoja na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala wa tarkul asbab na mtu kuacha sababu za kutafuta hiyo riziki wabadliha jahlun, hii ni mjinga. Mtu akasema bana, mimi naketi misikitini, sikwende kwenda kutafuta riski, namwomba Allah niletee riski, hiyo ni jahlun. Kwa hivyo lazima ziwe vitu viwili, kwanza al-i'timadu al-qalbu ala Allah ma'a badli al-asbab Mtu amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kutafuta sababu ya kuipata hiyo riski Ni kazi lazima uisomee na uisomee hiyo kazi ili upate maarifa ya kuijua hiyo kazi. Ni biashara lazima uifungue, ifungue uijue hiyo biashara. Yote hayo pamoja na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. riski hii imegawanyika sampuli mbalimbali mbali. Na riski haliyazidu au yankus, je, huzidi na kupungua riski hii? moja katika wanachuoni aliulizwa swali hili suila Sheikh ulislam Abu abbas wala Abbas Allah rahimahullah ani rizqi aliulizwa kuhusu rizqi hal yazidu au yankus je rizqi inaongezeka ama inapunguka angalia namna alivyojibu jawabu lake asema rizqi ya kwanza ma alimahullah rizqi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio anaitambua annahu yarzuquhu ambaye yeye anajua peke yake kwamba atamruzuku mtu kama huyo fahadha la tahayya sema hii haibadiliki hii iko pale pale ama thani ama ya pili makatabahu ile riziki ndio kwamba kimeandikwa wa'lama bihi malaika na Allah akawatambulisha akawaelezea malaika yake asema fahada yazidu wa yanqus hii inaongezeka na kupungua ipi ya pili makini kimeandikwa na Allah akawafahamisha malaika zake hii inaongezeka inapungua bihasbi asbab kulingana na sababu ima iwe ni sababu ya kuongeza hii riziki ima iwe ni sababu katika sababu ya kupunguza riziki kwa hivyo hii riziki inaongeza kuongezeka na kupunguka asifa inal abda kwa kuwa ya mtu ya'murullah almalaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaamrisha malaika wake antaktuba lahu rizqa anapokuwa ndani ya tumbo la mama yake Allah Subhanahu wa Ta'ala humwamrisha malaika amwandikie mtu kama yule riziki yake Bimaana akishatoka hapa duniani yote ishaandikwa lakini kuna sababu ambazo kwamba huiongeza hii riziki na kuna sababu ambazo kwamba huipunguza hii riziki warrizqi wal arinani, riski na ajali yako mauti yako ni mandugu, ni marafiki, hawawachani. Qala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi anasema inna rizqa, hakika ya riski la yatlubu al-abda, humtafuta mja aktharu mimma yatlubuhu ajaluhu, zaidi ya vile ajali yako malakul mauti anakutafuta wewe. Rizqi umtafuta mja zaidi ya malakul mauti kama anavyokutafuta bimaana arrizqu wal ajal qarinani riski na ajali yako ni mandugu wawili Qala Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim asema maneno yake haya asema farid khawatara. Iweke kimani akili yako, ifanyia akili yako iwe wazi. Kisha uelekee kwa ile amekwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha ufanye akili yako isitawaliwe tu na mambo ya riski la wewe e-, elekea kwa ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wala tushghiluhu usishughulishe akili yako bima dhamina bik kwa kila mtu kwamba ushadhaminiwa kwa utakipata asema fa inna rizqa hakika riski wal ajal na ajali yako qarinani madmunani ni marafiki wawili ambao kwamba hawaachani wapo lazima watakupata riski yako itakupata na ajali yako itakupata asema fa madama al ajalu amali baqiyan kana rizqu asia, maadamu ajali yako bado ipo, haujaondoka katika huu ardhi, riziki yako lazima itakufikia. Sisi Waislamu tutafute sababu ya kuivuta hii riski. Sisi Waislamu tutafute ni mbinu gani ambayo kwamba itaivuta hii riski karibu asbabu rizqi, sababu za riziki, minha hisiyatun dunyawiyatun, kuna baadhi ya sababu za kuipata hii riziki amekuwa ni sababu za kidunia almadia, na pia wa minha maanawiyatun shar'iyatun, na kuna baadhi ya sababu za kuivuta hii riziki ni sababu za kiibada, sababu za kidini za kisheria asema wa hiyo a'damu wa aqwamu, na hii ndiyo kubwa, hii ndiyo nzito, inashinda sababu za kidunia. Sababu za kidunia ni usome upate kazi, sababu za kidunia ni ufanye kadhaa upate kadhaa, lakini kuna sababu za kiibada, sababu za kidini, sababu za kisheria amekoma itaivuta hii riziki karibu, na hii asema ndiyo kubwa, na hii ndiyo bora zaidi akihitaja miongoni mwa hizo sababu sababu za kisheria, sababu za kidini, ambayo ndio sababu kubwa ya kuvuta riziki yako karibu, atafarrugu lilibada, mtu kujitahidi na jambo la ibada, mtu kujitahidi na jambo la ibada. Allah subhanahu wa ta'ala azungumza ndani ya Qur'ani Sikizi aya hii kwa makini Allah asema wadharaba mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah faadhaqahu Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Sikizi aya hii Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ni nini anatuelezea sisi waislamu na sisi ni faida gani tutoka katika aya hii qala saadi imamu saadi asema kufasiri aya hii asema Allah subhanahu wa ta'ala kijiji ambaye kwamba alipigia mfano hichi kijiji kilikuwa na amani hapakuwa na hofu ndani yake asema wa hadhihi alqarya hichi kijiji hiya makkah mukarrama ilikuwa ni makka ambako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina Allah apigia mfano wa kijiji hicho kijiji kilikuwa na amani hicho kijiji Allah subhanahu wa ta'ala aliipatia riziki mbalimbali asema wakani laysa fiha zar'un ndani yake palikuwa hakuna mimea yote amekomba ilikuwa ilikuwa mimea wala shajarun ndani yake hapakuwa na miti yoyote bimaana ndani ya mji kama huu ulikuwa kuna ukame umetandaa walakin yassara Allah Mwenyezi Mungu alifanyia wepesi kijiji kama hicho la rizqi ikawa riziki inakuja kila sehemu yatiha min kulli makan riziki inakuja mashariki magharibi kusini riziki kinaingia katika kijiji kama hicho lakini fajaahum rasulun walipojaliwa na mtume amekwamba amewaletea yale amekwamba haki minhum na mtume mwenyewe alikuwa natoka kutoka kwao fakadhabuhu wakamkadhibisha wakamkataa kisha wakafaru bi ni'matillah wakaikufuru neema yake Allah subhanahu wa ta'ala neema ipi Allah aliwapatia neema ya riski neema ipi Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia neema ya nini neema kwamba ndani yake kuna amani faadhaqahumullah Allah kaonjesha adhabu akawaonyesha adhabu kali. Adhabu ipi? dhiddu ma kanu fi, kinyume na yale amekumbwa alikuwa ndani yake. Walikuwa na riziki kila sehemu, ikawa kuna njaa, kulikuwa kuna amani, ikawa kuna hofu. Kwa kitu gani? Kwa wao kuikufuru neema yake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mvua inyeshi mifugo wanakufa bila sababu. Kuna sisi tusirudi nyuma, tuangalie sababu ni nini. Aya hii ishatuwekea wazi kwamba tulikuwa katika neema, lakini kwa kumkufuru na kumkataa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala huibadilisha ile neema ikawa kwetu ni adhabu. Kijiji hichi amekwamba kimepigwa mfano ili watu wazindi huko. Imam Ibn Rajab al-Hanbali anasema katika hadithi iliyopokewa na Khallad anasema ma min qaumin hakuna kaumu yoyote fihi man yatahawanu bisalah kati yao kuna mtu ambaye kwamba katika swala ama haswali kabisa ama anaswali na kuacha kisha wala yakhuduna ala yadihi wala wasimkataze wasimwambie kwamba wewe unachokifanya si sawa lazima uswali swala tano wala yusajirunahu wala hawamkaribiki kwa kitendo chake cha kutoswali asema inna kana isipokuwa illa kana awwalu uqubatuhum isipokuwa adhabu ya kwanza ambayo kwamba wataipata yankusa min arzaqihim Allah huwapunguzia riziki zao Allah watu kama wale ikipata kuwa na matayari kuswala hatukuwazuia hatukuongelesha hatukuwapiga dawa adhabu tunayopata riski inapungua katika mitaa zetu ni wangapi je jukumu yetu sisi je tumwafikishie watu kama wale wajue umuhimu wa swala umuhimu wa ibada la isipokuwa adhabu inapokuja inaenea kwa wote wabillahi الحمد لله عظيم شأنه بكل نعمة هو رباني ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحاشمي أحمد أما بعد أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل bado tunazidi kuchambua tunaangalia miongoni mwa sababu sababu hizi sababu za kidini ambapo ni sababu za kuivuta riski yako karibu za kuileta riski yako karibu sababu la pili taqullahi azza wa jalla ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa bimtithali awamirihi kufanya yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wajtinabi nawahihi na kukaa mbali na makatazo yote ya Allah hii ni sababu ya riski yako kuja karibu hii ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kufungia riski yako alasema ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Abul Fidah Ismail ibn Kathir asema kifasiri aya hii ai man yattaqillah atakimcha Allah subhanahu wa ta'ala fima amarahu bi, kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amemwamrisha, wa tarku ma nahahu an, na akaachana na yote mkomba Allah amemkataza, atafuata faida gani? Yuj'al lahu min amrihi makhraja. Faida ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala humjalia wakati anapodhi anapokuwa katika dhiki, ha Allah subhanahu wa ta'ala umjalia njia kutoka katika tatizo kama hiyo. si hiyo tu, warzuqhu min haythu la yahtasib, Allah vile vile humruzuku kwa njia ambayo haitambui ha hajui riziki hii imetoka wapi ai min jihatin la tahturu bibalihi kwa njia kwamba haezi elezea riziki amepata vipi kwa kitu gani takwa kwa kitu gani? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Imam Ibn Qayyim anasema fi fawaid ya mustaftiha bab al-ma'aish uwe uwe anamwelezea yule ambaye anataka Allah subhanahu wa ta'ala amfungulie mlango wake wa maisha kisha sema bighairi iqlibi taqwa bila kuwa na mnyororo wa taqwa bila kuwa na pingo ya taqwa vipi Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia mlango yako kaif itakuwa vipi tuwasi'u tariqa al-khataya umeufu kufungua njia za kumasi Allah subhanahu wa ta'ala watashku dhiqa rizqi kisha unashtakia kwamba riziki haipatikani uchumi imekuwa nzito ifham hadha tambua hii kwamba inna min a'dami asbabi dhiqi rizqi miongoni mwa sababu za kubanika kwa riziki na kwamba ni sababu kubwa au nuksanihi au sababu ya kupunguziwa riski au hirmanihi au kunyimwa kabisa maasiyatullah kumasi Allah subhanahu wa ta'ala maasiyatullah kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala hii sababu ya wewe kukosa riski hii sababu ya riski kuwafinyu kwa nini mtu anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala aya tayari shatuweka wazi man yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haythu la yahtasib ulingine ambako mnafungua riziki alistighfar kufanya istighfar ni kitu kidogo lakini faida yake ni kubwa Allah sema akielezea kuhusu watu wa Nuh Nuh asema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Nuwaambie watu wake, mtakieni istighfar Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana ghaffara, Allah ni mwenye kusamea. Ikiwa mtakieni istighfar, yursil samaa alaykum midrara, jambo la kwanza mvua mtaipata, wayumdidukum bi amwali wa banina, waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara. Pili, watoto mtawapata, riziki Allah atafungua. Kitu gani? Al istighfar. Je, si tunaenda istighfar? Istighfar tunaileta wasaham mtume asema sallallahu alaihi wasallam man lazima istighfar, atakayejilazimisha na kuleta istighfar, iwe zile istighfar za muda kwamba zimewekewa muda maalum au wakati wote akaleta istighfar, jaala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah subhanahu wa ta'ala humjalia wakati anapokuwa na dhiki, hala umpatie njia kutoka katika dhiki kama hiyo wa min kulli hammin faraja, na pia katika hamu yote mikomba nao ndani ya moyo wake umpatie faraji, wa razaqahu min haythu la yahtasib, kisha upata riziki kwa njia ambayo kwamba hayajui. Kitu gani? Alistighfar, faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Mtakieni istighfar Allah subhanahu wa ta'ala. Kila wakati watu walete istighfar, lakini watu wanapuuza ili jambo la istighfar. Jambo lingine amekumalita riziki karibu. Atawakkal ala Allah, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakkal ala Allah, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni miongoni mwa sababu amekumalita riziki karibu. Anasema Umar ابن الخطاب رضي الله عنه لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذبح حماسا وتروح بطانا عمر اسما لايت لو انكم نمتجميا الله حق يا كمتجميا فائده الله يا رزقي aje mfano vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomruzuku ndege ndege hutoka asubuhi kwa matumbo yake yameshikana kisha akarudi jioni kwa matumbo yameshiba kwa kitu gani lao tungemtegemea Mwenyezi Mungu hali ya kumtegemea Atawakul, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kumtegemea. Imamu Shafi'i rahimahullah anasema alipofahamu kwamba atawakkal ni silaha kubwa zaidi ya kuvuta riziki. Angalia hizi abiati ambazo malizitunga akisema tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi, mimi nilimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki yangu. Ala Allah nitambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ananirizia ananipatia riziki kisha wa ayqantu anna Allah la shakka raziqi na nikawa na yaqini Allah subhanahu wa ta'ala shakka lazima atanipatia riziki wama bikum min fi rizqi falaysa yafutuni wama bik yale ambayo imeandikwa ni yangu katika riziki falaysa yafutuni haiwezi kunipita maadamu Allah ameandika walau kana fi qa'il bihari alawamiki hata kama itakuwa katika kina ndefu ya bahari Allah tunletea hiyo riziki saati bihi Allah alazim bifadlihi Allah tunletea maadamu natawakal kisawasawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala walau lam yakun minni lisani binafiqi hata kama lao ulimi wangu hautatamka maadamu riziki yangu nimtegemea Allah Allah ataileta wa fi ayi shay'in tadhhabu hasra kwa kitu gani mimi nihasirike kwa kitu gani mimi nipate tabu waqad qasama arrahmanu rizqi alkhalaiq Allah subhanahu wa ta'ala ashawagawia waja wake riziki yake yote kwamba lazima wataipate hii riziki kwa nini nipate tabu atawakkal kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala mwisho kabisa na hii ni wasia kwa wale ambao kwamba wana hofu na wasiwasi kwa kitu kama hiyo. Hii ni miongoni mwa sababu Mungu ambayo inaivuta riziki karibu. Hivi anikah mtu kuoa nikaa ambaye kwamba ni sahihi. Hii inajalia mtu bwana aipate riziki yake kisawa kisawasawa. Anasema wanki ulayama minkum salihin min ibadikum wa imaikum. Anasema iyakunu fuqara hata kama mtu kwenye ni mafakiri ana lolote yughnihumullahu min fadli Allah subhanahu wa ta'ala atawakinaisha katika fadhila zake kwamba anikaa ya kisawa sawa ndio sababu ya riziki ya mtu kufufu kuongezeka leo watu wanafanya uzinifu umekuwa nini uowi sina mali kwa nini uowi sina chochote lakini huku mitaani kote anaacha alama zake anaacha athari zake kumbe hafahamu kwamba nikaa ya kisawa sawa ni sababu ya riziki kufunguka ni sababu ya mtu kupata riziki yake Nakala Ibn Kathir fi tafsirihi,